mal pli da possedajoi, pli da vivo. La iaro finigis, comencigis nova iaro, cae ne eviteble a mas comunicilui listigas novaen tendenzoen en la socio. Celcai montrigas simple passema modo, aliae sen consequenzei extravagantzajoi inter tivi tamen fermidias tendensoi cioi determinas vere novain viv stiloin, cae iel changas la vivon de homoi. De ne multae iaroi aperis unu el tivi curiosae novajoi en la occidenta mondo, temas pri la personae electoi de generatio, quiu non tempe agias inter dudec cae quardec iaroi. Tiui homoi, ciui appartenas principe alla dudec unua iarcento, ec se ili nascigis en la crepuscolo de, de la dudeca, shaine adoptis novan vivo filosofion, cion oni povus resumi per la iena formulo. Giui la vivon estas preferinde ol possedi ricciagioin. Au, mal pli da havagioi, cae pli da lernado, pli da persona crescado. Ili estas iam milionoi, ciui clopodas simpligi la vivon, trovi felicion en simplai aferoi, valorigi la moderan, constian consumadon de varoi, ia nova formo de capitalismo malpli vorema. Tipa exemplu de tia sinteno trovigas en silenta revolucio ocasanta en la sectoro de logeioi. En la iaro 2019 estis vendita la plei malgranda apartamento en Brasilo, en la urbego San Paulo. Gi havas la grandezon de dec quadratai metroi, do appenau io mette pli granda ol mes granda automobilo. En tiu sama categoria construidjas aliei etai logeioi grandae ie gis tride quadratei metroi. La filosofio est simpla. Oni vivu nur mese de la plei essentiae obiectoi, tableto, sedio, necesseio, ca litsofo foie oni lasas anguleton por dorlot pesto. Oni resignas pri cuireio, tol laveio, cae labor chambro, citio in lastaen oni usu en comuna condivido cun aliae enlogiantoi en la construajo. La avantagioi sidas en la costoi, en la comuna convivado cun naibaroi, en la facila conservado de la logeio, eventuale in la eblezzo trovi logeion proximam al la laboro por eviti trafic stopigioin. Cetere se menzii traficon, uno aldona elemento entia moderna viv stilo relatas precise al automobiloi. Plei multae tiae iunuloi jam ne emas possedi automobilon, ili preferas usi la publicaina transport rimedoina, cae se tio ne bone funccias, ili simple luas autoina au veturas per applicaj autoi, ciam necesse. Per tio ili ne besonas parchi, zorgi pri la streccia stirado en trafic e locoi, cae occupigi pri la pago de impostoi cae burocratajoi ligitai al possedo de automobilo. Nun tempe eblas ec aboni auton laubesone per relative malalta pago. Compreneble, tiu fenomeno ligigas principe al grandegai urboi. Tamen, considerante che tiai urboi necessas cresci tra la tuta mondo, gi firmigas kiel signifo plena fenomeno por la moderna homo. Ciu gi montrigios sana, sagia, bone funccianta, cae conducanta al pli da solidarezzo, ni attendu iom da tempo por respondi.